لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila i dini, thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu te baraka ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu selam, njegovu častnu porodcu, njegovu uzor te i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Kao što smo već najavili, mi ćemo evo ako Bog da od danas početi jedan trodnevni, četvrodnevni ili petodnevni seminar vidjet ćemo koliko bude potrebi, u kojim ćemo se ako Bog da družiti e, sa temom propisi hađa. <clears throat> Na samom početku smatram da je mnogo bitno da spomenimo šta su to faktori zbog kojih je potrebno govoriti o ovoj tematici. Znači na samom početku, inače kod mene pravilo da kada držimo neko predavanje, neki seminar, bilo šta, da spomenem početku bitnost tematike. Prva stvar <clears throat> Većina ljudi kad ide na hađ, ide jednom u životu. To je većina ljudi. Sama ta činjenica ukazuje koliko je potrebno da se govori o propisima hađa, jer će čovjek jednom otići i pitanje je hoće li imati više priliku da to, ajde da kažemo, nekada popravi. Tako ako se desi da je E, nešto propustio, da nešto nije obavio dobro ili jednostavno nije iskoristio priliku, samim tim znači njemu se vrata zatvori. To većina ljudi, bude ljudi koji obave hađi i dva puta, i tri puta, i pet puta, ali velika većina ljudi u cijelom islamskom svijetu, ne samo kod nas, jedva stignu, hajde kažemo materijalno, da jednom obave hađ. Pa je mene to ponukalo da ako Bog da snimim ova predavanja u kojima ćemo govoriti o propisima hađa kako bi insan ona jedan put kad ide da to pokuša iskoristiti maksimalno na najbolji mogući način. S druge strane, mene Allah posčastio da sam bio malo više puta na hađu, e, pa me je to ponukalo da pokrenem ovaj seminar iz razloga što hađ je praktičan ibadet. Kao namaz. Vi namaz čovjeku možete pričati koliko god, pa odeš na ruku, pa odeš na seždu, on taj ruku zamišlja ko neki mo, zamišlja nešto, ne zna šta je, kad ti njemu e ovo je ruku, Allahu ekber, ah pa to je ruku. Ovako se sjedi na etehijatu i tako isto sa hađom. Čovjek može propise hađa čitati zaista i može iščitati, može naučiti, ali praktično je nešto drugo. I većina ljudi kada se vrati s hađa prvi put kaže e da mi je sada odim, sad bi ja znao i tavafit i saj i bacanje kamenčića i muzdelifa, sve bi to meni bilo lakše. Zašto? Zato što je hađ praktičan i badet. E sad, ja, insan koji je više puta ovaj praktično hađ, pokušat ću kroz tu svu teoriju, kad budemo govorili, pokušati jednostavno da damo tu dušu neku, svakako, ne može čovjek ovdje pokazati to praktično, ali jednostavno iz tog nekog dugogodišnjeg iskustva pokušam što više te stvari pojednostaviti iako ako Bog da približiti nekome ko prvi put sluša e, propise vezane za hađ, pogotovo ljudi koji nisu nikad išli na umru. Jednom kada insan ode na umru, ima, hajde da kažemo, mnogo bolju prijestavu nego insan koji nikad bio ni na umri i prvo što ide odmah ide na zaista, zaista znači e, je to jedan veliki problem. Treća stvar koja je mene ponukala da govorim e, o propisima hađa, da govorimo malo detaljnije, da to bude jedan seminar, jeste prisustvo dosta grešaka općenito ne govorimo i samo o bosanskim hađijama. Znači, generalno gledajući, kada ljudi dođu iz Pakistana, iz Turske, iz Indonezije, iz Malezije, iz Egipta, iz Sirije, iz Bosne, iz Palestine, iz Amerike, iz Australije, i jednostavno velik broj ljudi se povodi za drugima. On zna, ja ne znam. Možda ovaj zna. I onda ja za njim pravim greške kako i on pravi greške. Pa je najbitnije, ja kada sam s ljudima bio i na hađu i na umri, ljudima kažem, mi znamo šta trebamo raditi. Nemojte gledati u druge ljude. Vidiš ovaj radi ovako, onaj radi onako, ne. Pratite mene ili šta ja znam, pratite svog vodiča i radite kako on radi. Jer jednostavno mnogo, mnogo stvari na hađu i na umri se radi neispravno. Pa je veoma bitno da čovjek ima znanje i da kaže ovo je ispravno, ovo je neispravno. A kako to opet postići? Postići na način da čovjek sjedni, da ih čita, da pošla seminar, da pošla predavanje, da pogleda knjige i tako dalje. Pa je i to jedan od razloga e, da bi se čovjek sačuvao od grešaka. Jer vidjet ćete, evo primjera radi, iako je to dosta onaj, može se poslije spomenuti, na hađu i na umri, a na konkretno, čovjek može napraviti greške koje su izuzetno opasne. Pa zamislite primjer radi, čovjek je ušao u ihrame, krenuo je na hađ i prije nego što bude na refatu, spolno opći sa ženom. Vidite kakve se vezuju za to stvari. Uradio haram, jedna stvar. Pokvario hađ. Mora nastaviti čin taj hađ do kraja. Mora doći sljedeće godine da ponovo obavi hađ i mora zaklat kurban. Jedna stvar jedna greška, pogledaj koliko posljedica. Pokvario hač, uradio grijeh. Mora nastaviti, ideš i dalje, obavljaš, a ne broji se. Ko kad pije čovjek alkohol, pa moraš poslije klanjati, 40 dana se ne prima, a moraš klanjati. Moraš zaklat kurban i moraš doći sljedeće godine. Jedna greška. Pa je znači veoma bitno da čovjek nauči propise kako ne daj Bože ne bi se desilo. Mi ćemo poslije ovo kad budemo govorili o ihrama i ihramskim zabranama, hoćemo ovim stvarima detaljniji, ali znači veoma je bitno da čovjek zna da ja Evo, čovjek dođe u, Meku, u Medinu i kod kabura Božijeg poslanika dovi Božijem poslaniku, njemu dovu puće učini širk. Došlo na čitav život, sabira pare, da ode na da mu se oprošte gris i on dođe i u džami Božijeg poslanika počini širk. Najveći grih koji se može počiniti. Gdje je problem? Neznanje. Gdje je problem? Nije naučio. Gdje je problem? Nije mu niko pojasnio. Isto tako, <clears throat> e, velik broj naših ljudi, a možemo slobodno kazati i, i svih ljudi, ti milionski koji dolazi na hađ, u većini slučajeva hađ doživljavaju suhoparno. Ko što vidite danas, velik broj umeta klanja namaz, da ne raz... Arapi danas klanjaju namaz, ne razmišljaju šta uči. Da ne govorim o nama, Turcima, Afganistancima, Indonežanima, Malezijcima i drugima koji ne govore arapski jezik. Velika većina nas klanja namaz, ne znamo šta klanjamo. A srž namaza je šta? Skrušenost. Srž namaza je osjetina. Isto tako i hač. Većina ljudi hač doživljava pokriti, samo pokriti. Nema duši. I zato ćemo mi na početku ispomenuti neki 15, 20 ili 10 koristi hađa. Identična je situacija sa postom, identična je situacija sa namazom, identična je situacija sa hađem gdje ljudi idu, on je spreman da bi dodirnuo crni kamin i posvađat se, i udarit, i gurnut, i opsovat, i prekinut namaz samo da bi dodirnuo crni kamen. Zato što nije shvatio šta je srž, šta je srž boravka u Meki Medini na hađu. Pa je znači e, mnogo bitno da ljudi shvati Šta je to cilj bacanja kamenčića? Šta je to cilj obilaska oko Kiabi? Šta je tu cilj doticanja tog crnog kamena? Jel to dodirno kamen, sad moja ruka sveta ili ima nešto drugo? Da li ja bacio kamenčiće, dođu ljudi pa, e, kaže, šetan, ti si mene zavodio čitav život, pa uzme ciglu i on misli, on šetan tamo zavezan za džemre i on njega cijeli dan kamenja. Neznanje, ali nema hađ, nema svoje duši. Pa je veoma bitno govoriti o tematici hađa s aspekta da se kod ljudi pobudi i probudi e, šta je to cilj, što je nama propisan hađ. Isto tako, <clears throat> e, dosta puta nam se dešava konkretno kod nas, a mnogo i u drugim državama, čovjek ide na hađ, ništa se educirao ni o hađu. On je sve prepustio vodiču on je sve prepustio kompaniji. E, u našem slučaju on je sve prepustio islamskoj zajednici. Ne znam ja, ja idem na hađ, hoću da me neko uzme za ruku, hajde lijevo, jesi digni, baci, sagni se, obri se, ošišaj se, sjedi, ustani. Znači jednostavno toliko su ljudi, idem jednom u životu na hač, plaćam 8000 maraka, možda više nikad neću u životu obaviti, je li teško pogledat neki dokumentarac, pa predavanje, pa knjigu, pa otići kod ljudi koji su bili na hađu, uzeti iskustva. Zamislite sad čovjek kaže, idem sutra, ne znam, nija u, u, u Pariz, možda posjetim Eiffelov kul, ništa, dođeš, hm, uslikao se, vratio se, Zar nije potrebno, pa koliko je visoko, pa šta je, pa koji izgrad, pa kad je izgrad, pa kolika je njena vrijednost i tako dalje. Neka normalna stvar ako negdje idem, da znam gdje idem. E tako je i sa pitanjem hađa. Nažalost, velika većina ljudi, velika većina ljudi se osloni na druge. Ne samo u Bosni, vjerujte, znači u cijelom islamskom svijetu, meni je bitno šta će mi reći vodič. Ako mi on ne rekni, ma ja ništa, ja hodam, pod tobe, stadovaca ovaca. Vodič slučajno na mene zaboravi, šta mene briga, znači meni je bitno da ima neko ispred mene. Pa se čovjek treba, pogotovo, hvala Bogu, i sad u zadnje vrijeme sve više i više ide mlađi raje na hač. Pa sjest, pa poslušat predavanja, pa jednu knjigu, pa drugu knjigu, pa treću, pa iskustva ljudi, pa e, dokumentarne emisije, pa mnogo toga da koliko toliko dođem spreman. Pa je greška samo se oslonuti imat ću vodiča. Greška je samo osloniti se, ja sam uplatio samim tim. Kao, to što si uplatio, to se odnosi, treba mi hotel, treba mi avio karta, treba mi hrana, treba mi hoteli, ali onaj dio, ko što namaz ne može niko za mene klanjati. Ko što niko za mene ne može poslije isto tako hađ. Moram se pripremiti jer to je temelj vjeri. Pa je veoma bitno da se čovjek ne oslanja na druge u smislu sve će oni za mene. Ok, hoće meni malo vodić pomoć. E ovdje je ta zelena linija, ovdje se diži ruka, ovdje ćemo početi trčati. Ali ja hoću da znam da ima između Safe i mervi negdje nešto što se zove trčanje. Hoću da znam neku dovu, hoću da znam, znači treba čovjek da nauči da se ne oslanja apsolutno na nekog vodiča ili na instituciju, organizaciju, kompaniju koja ga vodi na hađ. Isto tako, hađ vidjet ćete, evo ja sam ponio i to će nam biti temeljna knjiga, knjiga šest safeta koja govori o propisima hađa, koja ima evo preko 500 stranica. Garantujem, kad bi se samo uzeli propisi hađa, znači bez ono Meka, Medina, znamenitosti, da tu ima oko 100-150 različitih fikskih pitanja. To čovjek treba da zna, idem u jedan novi ibadet koji radim samo jednom u životu. Vi znate kako za Ramazan. Ove godine postiš, sljedeće godine do Ramazana opet da li kvari post pljuvačka ili ne kvari, da li inekcija kvari post ili ne kvari, kako nose, Dženazu, klanjaš jednom u tri mjeseca. Šta mu se uči na prvom rekiatu na, na dženazi? Šta misliš onda hađ idem jednom u životu? Ima sigurno 150-200 propisa koji treba da znam gdje mogu pogriješiti. Od ihrama, od tavafa, od saja, od arefata, od muzdelife, od mini i mnogo toga. Pa trebam to naučit. Znači poglavlja hađa nije to samo Evo, u avion sjeo, neđe smo išli, nešto smo kružili, obavili, došli kući, ja sam sad hađija. Ima mnogo propisa. Vidjeli ste, jedan prekršaj koliko čovjeka može koštati. Pa je veoma bitno da čovjek zna da poglavlje hađa je poprilično široko poglavlje. Nije to nešto, hajde kažemo, e, da hajde, kad propisa kike, nešto, pešist propisa i to je to. Ne, poglavlje hađa doista Mnogo široko poglavlje. Isto tako, rekli smo, hađ je temelj islama. Sama činca tu nam daje do znanja da se moramo oko toga potruditi. Vidite, namaz, pa post, pa zekjat, pa hađ. Ne može čovjek doći, idem da obavim temelj islama, nespreman, ne znam, kako ću, šta ću, nisam ništa čitao i tako dalje. Radi se o jednoj krupnoj stvari. Ne radi se to primjer, radi, hajde da kažemo, skratit brkove, hoću li ovako, ovako odrezat nokte, očistit zube mi svakom, sitne neke stvari, sitni neki propisi. Dijete mi se rodilo, hoću mu obrijat glavu ili neću, pružiti ezan ili kameti, neću i tako dalje. Vjerujte da su naši ljudi spremni više pitati, hoću li pružiti i kamet svome djetetu, otiće, nađe, nećete ništa upitati. I onda će dole doći, pa šta ću? Stotine propisa te čeka. Jer je to temelj, rukn Islama. Pa je, znači, sve nam to ukazuje koliko je bitno da govorimo o ovoj tematici. E, predzadnja stvar, e, definitivno kad su u pitanju knjige na bosanskom jeziku, postoji više knjižica, knjiga, ali knjiga od Šija Safeta, doktora Safeta Kuzovića, Hadž i Umra znamenja, odlike i pravni propisi, definitivno je najbolja knjiga ima drugih knjiga i knjižica koji su lijepe, korisne, kvalitetne, ali ovo definitivno najbolja knjiga i ja kad bi smio reći, ja bih rekao svakom hađi je obaveza ovu knjigu uzeti i ne pročitati već je analizirati i studirati prije odlaska na hađ i prije nego što ode opet da sjedne sa nekim insanom i kaže slušaj, e ovo u knjizi nisam razumio, da mi pojasni. Ovo mi nije jasno, da mi pojasni. Jer će sigurno možda 10, 20, 30 propisa reći ja ovo ne razumijem, treba neko da mi pojasni. I što je opet opasno i rekli smo malo prije e, kada smo govorili, kada smo govorili o hađu, velik broj ljudi na hađu ponaša druge. Velik broj ljudi na hađu ponaša druge. Ne zna on da li njegov ispravno ne, ali on konta, pošto znam da ja ne znam, ovaj dok nešto dodatno radi što ja ne radim, valjda tako treba. I onda, samo ako jedan mahni, odmah ostali za njim mahaju. Jedan se zaustavi, drugi se zaustavljaju. Jedan i tako dalje. Pa je hađ, rekli smo, praktični ibadet, rješenje da čovjek nauči i rješenje da čovjek, hajde da kažemo, zna šta je ispravno, šta je neispravno. Dobro, to su bili po meni neki faktori zbog čega sam ja odlučio da, ako Bog da pokrenimo ovaj seminar. E, nakon toga, prije nego što počnemo konkretno govoriti o nekim e, mudrostima propisivanja hađa, ako bi mogli tako reći, e, možemo spomenuti nekoliko stvari koji su veoma bitne da ih znamo. Nama zaista nije cilj, ne daj Bože da nekog provociramo, nije nam cilj, ali isto tako, kao što u namazu imamo određene greške koje ljudi pravi, pa smo mi pisali čak knjige o tome, pa smo ukazivali na greške postača, pa greške prilikom zekijata, isto tako, mi ćemo neprestano kad budemo boravak u Medini, greške u Medini. Boravak u Hirama, greške u Hirama. Tavaf, greške u Tavafu. Arefat, greške na Arefatu. Jer nekad nije dovoljno čovjeku pojasniti propis. Ok, to je propis, ali ima još nešto što ja znam. E ne, da ti kažem to što ti znaš ili je ispravno ili je neispravno. Pa ćemo se truditi neprestano, shodno koliko nam Allah olakša i omogući da ako Bog da, govorimo i o greškama. Pa primjera radi prije samog odlaska na hađu čovjek još nije krenuo na već imamo greške. Primjer radi. E, da se obavežimo da svaki hađija pravi neku ispraćajnu dovu, to ne postoji u sunetu Božih poslanika. Takozvana ikrar dova ne postoji. Može čovjek hoće da kreni, organizira e, da, da ljudi dođu, njegova familija, porodica, da sjednu, da ih počasti, hajde da kažem prije polaska, da on od njih traži halala, ako ne daj Bože se ne vrati, e, da oni njemu zažele sve dobro, da ga isprate, da upute i za njega dovu, da. Ali da se smatra, da ima propis, da to svaki čovjek treba napraviti, ako ne napravi, napravio je problem, ne. Ne postoji posebna dova, ali da čovjek Zahvalan je Allahu, idem na hač. Volim da okupim ljude, da jednostavno obznanim da idem na hač, da od njih zatražim halala, da mi oni prouče dovu za mene, da te Allah sačuva, da ti olakša da obaviš hač, da nam se živ i vratiš. Sve to inšala ispravno. Jedino što nije ispravno, smatrati da postoji poseban ibadet koji se zove ikrardova. Isto tako, čovjek se treba paziti i mi ćemo poslije o tome govoriti, još nisam krenuo od kući, a možeš ubelajiti. Ja znam jednog čovjeka, onu priču koja je iz prve ruke, došao čovjek s hađa, mujo. Pa čovjek, mujo ništa, mujo ništa, mujo ništa. Hađi mujo, mujo se okreni. Hej, kaže, pa nek se zna što sam baricu, ja prodao, ja prodao baricu da idem na hađ, ti me sad zoveš mujo. Mi ne idemo na hađ da nas neko zvao hađi mujo. Niti idemo na hađ zato što ono, ja sam bogat, ljudi očekuju da ja idem na hađ. Ne, ja idem na jer je to peti rukn Islama. Ja idem u ime Allaha. Ja robujem Allahu putem odlaska na hađ. To je ispravno ubjeđenje, ali ne da idem zbog ljudi. Ha, svi znaju da sam bogat, pa treba mi ja otići na hađ. Ono, pitaj me što ne ideš na hađ. Ne idi se zbog toga nađ. Ja idem nađ radi Allaha, idem da se pokorim Allahu, ne idem zbog titule, ne idem zbog i tako dalje. Pazite, u startu čovjek može kvinti, ne daj Bože napraviti pogrešan korak, da ga košta, ošao na hađ, vratio se, Allah zna da nema ni ništa od svog hađa. Ja idem na hađ radi Allaha, idem da dole klanjam namaze, idem da budem na refatu, idem da posjetim džamiju Božijeg poslanika i tako dalje. Ne idem zbog titule, ne idem zbog ljudi, ne idem zbog neke sramote i tako dalje. Isto tako, ona, ona pogrešna neka, iako je niko plavo ne govori, ali ono, mlad sam za hač. Valja očuvat hač. Ama kontra, treba ići na hač dok insan mlad. To najbolje znaju oni stari. Čovjek dođe 70. godin ide na hač. Ja bio sam dole, bio sam vodič hađijama, čovjek možda nikad u životu iz svog sela nije izišao. Ili eventualno iz neke svoje čaršice. I prvo njegovo veliko životno putovanje, hađ. Prvi aerodrom, prvi pašuški kontrole. I onda on kad dole dođe, on je sav pogubljen. Kaže stari, mlađi dok ima mogućnost, 18 godina, 20, 25, 30, 40, ne treba mi ničija pomoć. Čovjek kad je star, uz njega minimalno dvoje, troje mora biti. Izgubio se, razbolio se, šećer mu opu, vodi ga doktoru, razbolio se, drhti, trese se, bolestan, ne zna i tako dalje. Svi u tavafu idu, moraš pas njega jer se izgubio. Svi na kamenčiće gledaš gdje je on i neprestano si drugim ljudima na opterećenju. Mlad insan, ono je harem, ovo je hotel, selam i kalik, selam, završena stvar. Eno kamenčići baci, idemo dalje. Mlad insan se bolje snalazi, u snazi, bolje razumije i tako dalje. Pa je greška odgađati hađ, imam pare, mogu bi, ali eto valja očuvat hađ. Kako očuvat hađ? Tebe hađ čuva, idem da mi Allah oprosti grijehe, pa da nastavim dalje živjeti svojim životom, ako Bog da bez griha. Isto tako, od grešaka je, nažalost, nerijetko se može desiti, čovjek ima firmu, firma posluje na haram način, od tih para ide nahađ. Čovjek treba da nahađ pokuša da ide sa novcem kojeg je zaradio na halal način. Mi ćemo poslije govoriti o propisu hađa sa haram i ali e, generalno idem za ibadet. Hoću zaklat kurban, pa normalno kurban ide halal i metkom. Jer je to ibadet. Isto tako odlazak na hađ je ibadet i trebamo se potruditi da bude sa halal i Čito sam baš danas provjeravu malo na internetu da li i dalje ima taj običaj da ljudi kad krenu na hađ prije nego uplati, odnesu pare kod brice da zamijenu pare pa da parema bricinim uplati. Vjerujte da to ima ja to znam od djetinstva, ali i u danas u novinama čitam, znači ima Hadžija priča kako on je odnio pare da zamijeni kod brici, jer su bricine pare halal, on to svojim rukama zaradi. Ali vjerujte, je to sam izigravanje. Ti bolan ako svoje pare zaradio na haram način, to što ti zamijeniš sa bricinim parama ništa ne nije. Druga stvar, uz dužno poštovanje, velik broj brica pare zarađuje na haram način. Brijanje brade je haram. Zarađivati novac brijanjem brade je zarađivanje na haram način. Da ne govorimo o frizurama razno raznih, razno raznih e, igrača, pjevača, glumaca, modela i ostali, što je opet poprilično sporno. E, bez obzira, evo da mu je tačno imetak sav halal, ako je tvoj imetak haram, možeš ga, mož ga ostaviti u veš mašinu i oprat ga, ali nemoj ga stavljati jer ništa dobio nisi. A znači, tom zamjenom ništa dobio nisi, a pogotovo da si dje u pekari, pa čovjek prodaje hljebove, haj. Ali od brice koji ljudima brije bradu, po četiri mezeba haram brijat bradu i on im to naplaćuje i od toga ti kao ideš na hađ neispravno. Ali vidite kako se šetan poigraje s ljudima. Allah, šta znači neznanje? Idi kod brice i zamijeni pare i sa vriznim parama ćeš naći. Ja, Allahu sve Isto tako, vjerujte kako je grozno, ali grozno vidjet. Znam sigurno, ljudi idu naći ne klanjaju. Čovjek naš neka, neka vam poslala me dica, da su me pitali, ne bi ni išao nađi. Ma ljudi psuju ja, dole u haremu, hej, posla, vidi gužve ovdje, vode, verat, vruće. Čovjek ne klanja. Jedan čovjek, ja sam došao ovdje sam da vidim da mi niko više ne me pričati, ja bio, bio sam i ja. Sad sam i ja sve vidio. Ja kao inače ne klanjam, postim i tako dalje. Pa je ružno vidjeti čovjeka koji psuje. Čovjeka koji e, duhani dole čovjek ide, iziđe iz harema u meke i zapali cigaru. Čovjek ne klanja namaz. Znam ljudi, iziđe sunce, zaspo, spava, ništa, klanja sabah u 11 sati. Spoji sa podni. Pa znači grijesi na hađu. Čovjek se treba paziti svoj namaz, paziti se duhana, muziki, sad mobitel, čovjek sjedi pa do arefata se vozi u autobusu pola sata, muzika fino, da, pa šta će jadnik dosadno mu, daj malo, da, da napuni malo baterije prije arefata, daj malo muziki, e, gibet, ne mi sjedi ljudi vazda, valja od podne sjedi do akšama, pa daj, p, mujo, udri, Hađi Haso, udri šanaraj, gibeta, nemimeta, potvari, psov la, sve to ide. I tek onda vidite e, onaj hadis o kojem ćemo govoriti više puta, da poslanik kaže ko obavi hađ, ali nije spolno općio sa ženom, nije činio grijehe, vraća se kući ko, ko na dan kada ga je majka rodila. O još to odšao, došao, evo me, kod mami rođen. Nije, Boga mi, lako. Radiš grijeh 45 godina i sad onošao, ošao nađ, vratio se, misliš da je tako lako. Nije lako, a može se. A može se. Pa znači insan ako već ide hađ, ako već ide na da ostavi duhan, da pazi svoj pogled, da pazi svoj jezik, da spazi svoj namaz i tako dalje. Pa znači, ovo su neki, hajde ih nazovemo, uvodne napomene za koje sam smatrao da je bitno da ih spomenem na početku. Na samom početku smatram da je najbitnije da shvatimo isto tako neke mudrosti propisivanja hađa. Jer rekli smo zaista velik broj ljudi se utopi u taj hađ da jednostavno bitno mi je da ja samo bacim kamenčiće. Nema tu nikakvog osjećaja, a šta je i bade tu bacanju kamenčića. Bitno mi je da ja obiđem od Safi do Mervi, Šta je cilj tog hodanja od Safe do Mervi? Ne znam, ali mi je bitno da, da sam ja to poput ovog našeg namaza. Allahu ekber, subhanak, Allahu ve bihamdika, tebarak, kesmu, tajal, džetko, Allahu ekber, alhamdulillah, alamin, rahman, rahim. Ne zna čovjek šta uči, ali ja sam obavio namaz. Isto je i sa hađom. Pa, znači, evo ših Safet na početku nam knjige, mi ćemo svakako šetat, malo s početka, malo s kraja uzimati ono što, što nam je potrebno. E, prva stvar, kad čovjek uđe u ihrame pa počinje sa telbijom lebejk Allahumme lebejk odazivam ti se gospodaru odazivam ti se lebejke la šerike leke lebejk odazivam ti se ti nemaš nikakvog sudruga pa je to jedno ispoljavanje monoteizma, vjerovanje u Allaha, gospodaru, ti si samo gospodar zemlje i nebesa, ti nemaš sudruga, ni u čemu, ti si jedan jedini koji zaslužuje da bude e, obožavan, ti si stvorio zemlju i nebesa, samo se tebi i badeti čini, ti imaš lijepa imena i svojstva u kojima ti niko ne sliči i tako dalje. Da li neko razmišlja o telbi kada uči? lebejk Allahumme lebejk, lebejk la šerike leke lebejk. Ili tako, naučili smo, ko što smo naučili subhaneke, naučili tehijatu i to je to. Telbija ima svoje značaje. Ljudi pišu knjige komentarišući telbiju. Ljudi drže kompletna predavanja komentar telbije. To je problem što mi ibadete doživimo suhoparno. Jesi naučio telbiju? Jesam. Hajmo. Lebejk Allahume, lebejk, lebejk, la šarike, leke beli, innal hamde, van nimet, leke Ništa. Nema tog osjećaja da je to monoteizam, da je to ibadet, da je to veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od ciljeva odlaska na hađ jeste i želja za velikom nagradom, a poslije ćemo govoriti o tome u koliko vjerodostojnih hadisa je spomenuto da Allah poslanik alih salatu wasalam kazao insan koji obavi hađ ne čineći grijehe, ne općeći spolno sa svojom suprugom, vratit će se kao na dan kada ga je majka rodila u drugim hadisima za obavljeni primljen hađ, primljen hađ, Primljen had čovjek puši na, na, na refatu, primljen had čovjek ne klanja, primljen had čovjek psuje, primljen had čovjek sluša muziku. Kakav primljen hađ? Allah najbolji zna čiji hađ je primljen. Ali primljen hađ nema, kaže, nagradi do dženneta drugi. Pa se čovjek treba potruditi zbog nagradi. Isto tako, <clears throat> hađ je prilika da se bogobojaznost izgradi kod insana. Milioni ljudi, ovaj zapeo, ovaj gura, tjesno, vruće i tako dalje. Da dođe do izražaja ta naša bogobojaznost, strah od uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Isto tako, hađ, jedan od osnovnih ciljeva jeste zikr. Zato što vidite, Tulema kaže, telbija se non stop uči, u tavafu non stop zikr, od safe do mervi non stop zikr, u danima mini non stop zikr. Nažalost, mi smo to sve sveli, vjerujte, da, da, da Allah počasti svakog da ode, ali već to je samo kostur. Ljudi od, od, u tavafu slikaju se, selfie gruhaju, e, konekcija, live prenosi. To možda nikad više nećeš tu biti kod Kjabi, naj, najsvetije mjesto na planeti, da iskoristiš, da doviš, da plaćiš, da se sjetiš rotilja, umeta, muslimana, ulemi, Bosni. Čovjek pali live, čovjek slika se, selfie. Zustavi čovjek cijeli tavaf da bi on se mogu kod vrata za, za, e, onaj, uslikat i tako dalje. A cijeli hađ je prožet zikrom, spominjanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Od samog ulaska u ihrame, telbija, salavati, zikr, učenje Kur'ana, oko tavafa, e, od Safi do Mervi, od Mervi do Safi, u danu Tervije, na Mini, na Muzdelifi, bacanje kamenčića. Danas vidite ljudi baci kamenčiće za 10 minuta. Preneseno je da su ashabi opet oponašajući Božijeg poslanika baci jedne kamenčiće, znači imate tri džemreta, o tome ćemo poslije govoriti detaljniji, baci džemre i skloni se, stoji toliko dugo koliko se može sura Bekara proučiti. Evo, bekara ima 59 stranica, minut za strancu. Kako je učenje minut za strancu? Ali evo, minut za strancu. 60 minuta čovjek stoji i dovi. Tako su obavljali hađ. Danas 90% hađa ne zaustavi se ušte da dovi. Da ne kažem da dovi sat vremena. Hađ je sav ibadet, sav je hađ zikr. Pa ćemo, znači, pa je hađ isto tako spominjanje i veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Isto tako, hađ ima tu historijsku jednu dimenziju pa su na hađu bili poslanici prije nas, pa znači sjećanje na Ibrahima alaihi salatu wasalam i druge poslanike koje Allah poslanik alaihi salatu wasalam spomenuo, Allah poslanik je spomenuo u hadisima da je hađ obavljao Musa alaihi salam, Junus alaihi salam, eh, i drugi poslanici Musa ali selam, Ibrahim ali selam, Junus ali selam i drugi poslanici dolazili su na hađ. Pa znači eh, mi smo samo jedan veliki historijski nastavak jednog velikog, hajde da kažemo, umeta, odnosno cijelog čovječanstva. Isto tako eh, hađ je prilika da čovjek, eh, hajde da kažemo, dođe do izražaja slijedjenje poslanika ali selatu vi ko što i namaz i mnoge druge stvari, dobro, evo, neću da, da ono ispadi sad samo kritika, samo kritika, ali dosta puta kod nas hađije, možda od 1800 hađija koji idu, 100 hađija ode uborati na mini 3 dana. Kao, to je sunnet. Evo, ok, jes, evo, hajde sunnet. Ali taj sunnet jednom u životu možeš ispuniti. Više nikad ga nećeš ispuniti. Allah poslanik da je bilo u tim danima bolje i tim noćima biti u Mekke, on bi bio u Mekke. Ne, provodio je dane na mini. Ode baci kamenčiće i vrati se na minu. Nije išao, nije išao u, u, u Meku da obavlja namaze dole. Pa je to primjer da čovjek, eh, kako je poslanik bio na refatu? Tako, i ja ću. Kako je bio na muzdelifi? I ja ću. Kako je bio na mini? I ja ću. Omer radijallahu anhu kad je dolazio da poljubi crni kamen, došao je, dotak je upoljubio, kaže inni le a'lemu inneke hađar. Ja znam, kaže ti kamin, u smislu, on pojašnjaj, ti kaže ne možeš mi nikakvu korist pribaviti. Jesi ti iz okej, ok, ali ne možeš mi korist nikak, niti štetu od mene možeš da, to samo može uživiti se ni Allah. Ali kaže, ja sam vidio poslanika da te ljubi, pa te ja tako ljubim. To je pojenta hađa. Kako je poslanik izgovarao telbiju? Hoću i ja. Kako je poslanik vjezu ihram? Hoću i ja. Kako je poslanik bio na mini? Hoću i ja. Kako je bio na refatu? Hoću i ja. Kada je poslanik obavio tavaf? Hoću i ja. Pa je, znači, hađ, pogotovo prilika, rekli smo na početku, velik broj ljudi jednom u životu će obaviti hađ. Pogledajte koliko mi snagi ulažemo, svaki dan sunnete klanjamo, svaki, i alhamdulillah. I odiš jednom na hađu jednom u životu. I kad ja neću biti ni, kamo sreći da bude makar dobavlja namaze, dobro postoji u hotelu sjedi. Pa treba ljude odgajati. Ne treba kritikovati, ali sine, robe, brate, muslimanu, možda više nikad u životu niješ doći na zato kažu islamski učenjaci, kada imate ibadet koji je ograničen vremenski, ibadet koji nije ograničen vremenski, daje se prednost ibadetu koji je ograničen vremenski i tada je njega najbolje činiti. U danima mini, najbolji ibadet koji možeš činiti jeste da budeš na mini. Vrijedno biti u Meki, da, ali je vrednije biti na mini. Zašto? Jer je tako radio poslanik, ali se Pa je, znači, e, hađ prilika da čovjek slijedi dosljedno Božijeg poslanika, ali se tu selam. Jer osnovi Božiji poslanik je govorio, kaže, li na menasikakum, da od mene uzmete propise, da me oponašate, da slijedite, kaže, ja ne znam da li ću, kaže, nakon ove godine nikad više hađu činiti. I samo jedan hađa Allah poslanik, alihi salatu selam, i uradio. Isto tako, hađ je prilika da čovjek upozna muslimane, da se ojača bratska veza među, muslimanima. Nažalost, nažalost, ja sam gledao svašta, slušao svašta, ljudi se nacionalno dijeli, eno dole e, Arapi, ono su tamo, ono su tamo Albanci, ono su Šiptari, eno tamo Sanđaklije. To je jedan veliki umet, kongres vi se muslimani treba da sjednu, da se voli, da se upoznaju. Mašala, brat iz Indonezije, šta ima kod vas u Indoneziji? Kako je stanje u Indoneziji? Ovaj brat došao iz Amerike, ovaj došao iz Australije, ovaj došao iz Palestini. Allahu eper šta ima u Palestini? Ovaj došao iz Sirije, ovaj došao iz Jordana, ovaj došao iz Bosni, ovaj došao iz Kavkaza, ovaj došao iz Uzbekistana. Šta ima u Uzbekistanu? Da se ljudi upoznaju, da se međusobno voli. Nima tu, na arefatu se imaš dva bijela i hrama. Malo po licu možeš poznat ko je ko. Zato kažu, arefat posjeća na sudnji dan. Nema razlik. Može čovjek biti kod kuće milijardir. sa non stop original, sa non stop markina. Na hađi ne mere. Brate, kad ti je skup, rijala. Dvije bijele krpe. E, tamo, daj da malo uživamo na refatu, gdje nema među nama razlike nikakve. Daj da se malo upoznamo, daj da malo razgovaramo, daj da malo razmijenimo mišljenje, pa da vidimo nekog galima, pa pošljamo neko predavanje i tako dalje. <clears throat> Isto tako od koristi jeste da se hađ, putem hađa, ljudi odgaje na umjerenost, na središnji put, i danas ćete vidjeti, vidjet ćete e, ljudi u svom neznanju, u džehlu. Ja sam gledao, vjerujte, ljudi birvaktile 97. 98. dok je bio zaista manji džemret, je bio pogotovo veliko džemre kad se prvi dan baca Allahom sejšim. Znači, ljudi su, ljudi umirali. Ali ljudi krivi što ljudi ubijaju se. On vidi dole džemre 50 metara. On više ne vidi ništa. Bukvalno, kodaj je bitka na bedru. Juriš. Dole pod nama ljudi, gambo, ne veze, gaziba, bitno nam je da idemo baciti kamenčiće. Pregazili neko, gubili neko, ne veze, nama je bi, ja sam gledao ljude, ide i grupa, Allahom se kunim vidim im očima, ko da su krenuli u borbu. Allahu ekber, Allahu ekber, ljudi idu stampedo. Allah mi gužva te digni i ti, znači, ne dodiruješ zemlju nogama. Samo te nosi valđe. Moli Boga da iziđe živ. Ljudi izlaze goli bez ihrama, nema, iziš, još drago mu što je živ, pa kakvi ihrami, kakvi... Ljudi izlaze po 200, 300 ljudi mrtvih zadan budi. A ljudi krivi, ljudi krivi, isto dole guža kod kamena. Čovjek na Indeja ja poljubit kamen, brate, taj lik će udarit, opsovat, pogurat, sve živo sam da poljubi kamen. Ljudi ne znaju propise, pa nas Islam uči, hađ nas uči, znači umjerenost. Kaže Boži poslanik Ibn Abbas, dodaj, dodaj mi, kaže, kamenčiće koji su kao zrno graha. E, i kad sam mu dao, kaj, sa ulikim kaj bacajte. Nemoj kaj da pretjerujete u vjeri. Pazi, dajem mu kamenčiće, nemoj da pretjerujete u vjeri. Jer je kaj pretjerivanje u vjeri uništilo ne prije vas. Ti danas dođu čovjek ljudi volke kamenice bacaju. ali haj što on makar da je došao blizu džemreta pa baca, haj, on je, ja sam gledao ljude sa 70 metara baca. Brate, da si onaj, naš, kako se zove onaj što baca disko, naš poznati bacač Salko, neki, mu Salko ime, nešto, ne znam. Imamo mu ne bi mogu dol dobaciti. Uzmi kamen i brate, gru, dole hađe čelave, sam vidiš kako kamen je oskače po glavi. Au, au, au, ništa on lagano, sedam komada, sedam hađi, a on načme i on zove, ode on dalje, fino. Poslanik uzeo zrno graš, kaže, sa ovakvim bacajte. to je to. Pa nas Islam uči respektu, poštovanju i tako dalje. <clears throat> Isto tako, <clears throat> rekli smo, eh, hađ ljude posjeća na proživljenje, na sudnji dan, da insan dole malo hađ subhanallah, sve bijelo, sve u ihramima, nema razlike, nema razlike između bogatog i siromaš, samo je po takvaluku, samo po bogoboja, bogoboja, a to se sve ne vidi, sve u tom srcu. Pa čovjek kad dođe na znači to su posebni momenti za insana koji hoće da to doživi. Ja, vjerujte, znam, bio sam na hađu, ljudi ne znaju šta će od dosadi. Dosadom, dvije štike cigara ima da ispuši za Refati, i za minu i za muzdelifu. Cijeli dan ganja tamo nekog beduina da se sa, sa devom uslika. Ode na džebelu rahme, god dok se popneš, dok siđeš, pol dana ti prođe. Ode dole neđe na kraju, Arefat je velik, od ovda možda dole do Fahdove džamije. Ode dole kod Fahdove džamije, bacaju se besplatni sladoled, ode onda dole dobije besplatni sladoled jedan. Sladoled koji vrijedi pola marki. On će za pol marki otići pješice dole zbog jednog sladoleda. Dosadom šta će, ode ganja sladoled, ode deve, ode se slika, ode na džebelu rahme, penje se gore, silazi, popni se, samo, e, tamo mila olakšav vijest vrijeme iće, što nam fino prođe, što nam fino prođe Arefat. Nakon toga, nakon toga prelazimo na, na, na nakon što smo, hajde da kažemo, evo, Pokušajem ja da napravimo neki hronološki red e, koliko toliko. Govorili smo o bitnosti hađa, govorili smo o nekim greškama, govorili smo o nekim koristima koji proizilazi iz hađa. E, po meni sad e, bitno je da čovjek zna neke osnovne propise vezane za hađ. Znači počinimo osnovni propisi vezani za hađ. To nam ako Bog da dođi ovdje na, na, na, na, na, nije ovdje, već na drugom mjestu. Evo ovdje. Nakon što čovjek, znači, e, spoznuje ove neke, nazovimo i najbitnije stvari, dobro je da čovjek vjernik zna na samom početku e, kakve nagrade se sve obećavaju za odlazak na hađu. Pa kaže se u na da je hađ generalno gledajući jedno od najboljih e, dobrih dijela. Allahu poslanik ali se leto sam su pitali e, koji posao je najvrijedniji pa kaže Allahu poslanik vjerovanju Allaha i njegovog poslanika definitivno najbolji posao i najbolje dijelo. Pa su pitali a nakon toga kaže borba na Allahom putu džihad definitivno e, znači e, stepen da čovjek dođe na nivu da je spreman dati svoj život na Allahom putu to je definitivno velika stvar a nakon toga kaže koji najbolje djelo e, kod Allaha primljen hađu. Znači treća stepenca u ovom hadisu jeste primljen hač Pa se insan treba potruti, ako već jednom u životu idem, da onda se pokuša maksimalno potruti da taj hađ moj bude primljen i kabul kod uzvišnog Allah s.w.t. Isto tako e, od odlika hađa jeste da u potpunosti briše grijehe. Govorit ćemo poslije da se ulema razilazi šta to znači da li briše grijehe. Vi znate da generalno pravilo kod ehli sunete vol džemata jeste da kada god dođu hadisi i kaže se ko nešto uradi, vi ćemo oprošten grijesi, da se misli na mali grije. Ali su određeni hadisi u hađu izrečeni tako da je određen dio Lemi rekao brišu se svi grijesi koji su između tebe i Allaha. Definitivno eh, hađ, ni, ni džihad čak, ni hidža ne može pobrisati tebi dug prema čovjeku. Čovjek ima dužan prema ja ako poginem kod šehid, bit sve Sve osim onoga između tebe i ljudi. Tako i hađ. Pa ima u Lemi koja kaže da o obavljanje hađa, ako se čovjek vrati, hađ mu bude kabul i svi su mu grijesi oprošteni između njega i Allaha. Ono što između njega i ljudi, to ostaje da, da što bi rekao, odgovara na sudnjem danu ili da još dok su živi, da to oni regulišu. Ali, znači, jedan dio Leme kaže da ovdje kad se kaže oprost grija, da se misli i na velike i na mali. Allahova milost je velika i nadamo se, inša Allah, da insan koji odi na i obavi hač potpuno po sunnetu Allahog poslanika, trudi se da izbjegava maksimalno grijehe, inšala nadamo se da je njegov hač primljen i nadamo se inšala biznila da su mu oprošteni svi grijesi koji su između njega i Allaha. Kaže se u radostnom hadisu ko obavi hač u ime Allaha i ne bude u vrijeme hađa spolno općio sa suprugom, niti učinio neki drugi prijestup grijeh, vratit će se svome domu kao na dan kada ga je majka rodila. Pa ova fraza je malo posebna, vraća se kao na dan kada je majka rodila. Dijete kad se rodi nema nikakvi ni mali ni veliki griha. Tako da, ali definitivno da se čovjek ne bi, što bi rekao, e, prešao. Ovdje se prvenstveno misli na grijehe koji su između insana i insana i njegovog gospodara. Kaže se u drugom hadisu, umra da umre iskupljuje e, hodočasnike, e, hodočasniku grijehe, počinje između njih, a za Kod Allaha uvažen hađ nema drugi nagrade osim džennet. Znači imamo oprost grijeha, u drugom hadisu stoji nema druge nagrade. za primljen hađ. Zato je veoma bitno se trud da hađ taj bude primljen, da ne bude grijeha, da ne bude psovke, da ne bude vrijeđen, da nema duhana, da nema gibeta. Maksimalno se truditi da taj hađ bude kabul, nema druge nagrade osim džennet. Isto tako, hađ, rekli smo, briše grijehe. E, hađ je po vjerodostojnim hadisima džihad u kojem nema borbi. Kaže se od Hasan ibn Alija da je neki čovjek došao Božim poslaniku i rekao ja sam plašljiv, slabica, ne mogu se boriti Allahu poslaniku. Kako su ljudi bili iskreni? Ne mogu, strah me, slab sam i završena stvar. Pa kaže Allahu poslanik, idi u džihad u kojem nema borbi, idi na hađu. Vidite kako je subhanallah Allah poslanik bio pedagog. Dolazi čovjek jednostavno, to je moja osoba, ne mogu. Šta bi mi čovjeku rekao? Daj bježi, ti smotan, ti kukavica, kak te nije stid? Allah poslanik ne može, dobro, ima nešto drugo. Idi nahađ, daj mi alternativu. I to treba da e, to treba da bude e, menheđ, način, znači opođenje prema ljudima. Ako ljudima nešto uskratiš, daj ljudima neku drugu zamjenu. Ako smo rekli, e, ako smo rekli ne može muzika, to mogu i lahje bez muzike. Ako smo rekli ne može alkohol, može brate sve vrste pića, od zovi, od malini, sve živo pi. Bez alkohola, ma može i bez alkohola, samo nemoj alkohol. Pa kad se ljudima nešto zabrani, da se ljudima dadne i alternativa. Isto, taka, isto tako hađ otklanja grije i siromaštvo. Subhanallah il po nekim dunjalučkim parametrima evo sad čovjek na, u namru da ide, evo po nekim ne znam nija cijenama, ali treba mu 1500 eura. Po našim parametrima da u čovjek 1500 eura, to mu umanjuje i metak. Hoće na 4000 eura. Šta? Umanjujemo i metak. Kaže Allah poslanik ali se letu obavljanje hađa i umri u kontinuitetu odstranjuje siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje se od željeza, zlata i srebra. Znači, kontinuirano obavljanje hađa ili došlo u hadisu kontinuirano obavljajte hađ i umru, oni brišu grijehe i brišu siromaštvo. Zbanallah. Ali to je, to je, to je samo, znači, Allahu blagoslov i Allah, obećanje Allahu poslanika, ali se ratu sram, dok po našim dunjaločkim nekim parametrima, e, znači, jednostavno, e, to nije tako. Isto tako, Znamo za vjerodostojne hadise da Allah poslanik za stare nemogle osobe, za žene, e, znači rekao da je obavljanje hađa, da je to džihad za žene. Jer žene ne učestvuju u borbi u džihadu, pa je Allah poslanik preporučio ženama e, najbolji džihad je, e, znači kod Allaha primljen hađ misli se na žene. <clears throat> Isto tako od hađa jeste da je hađija i zaslanik, delegacija, koju je pozvao uzvišeni Allah i oni se odazivaju svome gospodaru. Došlo je u vjerodostojnom hadisu, mm, u, ima u rivajetima da je došlo da je to gazija, znači e, borac na lavom putu muđahid i onaj koji obavlja hađ i umru, da su oni delegacija uzvišenog Allaha. On ih je pozvao, pa su mu se odazvali, pa su, kaži oni tražili, dovili, pa im se on odazvao. Subhanallah, biti delegacija kod uzvišenog Allaha. Gazija i čovjek koji krenu na hađ i čovjek koji krenu na umru, ali pogledaj, kaže, on ih je pozvao, naredio je im da dođu, oni došli, odazvali se, oni su njega dovili, tražili, molili, pa se on njima odazvao. <clears throat> Nakon toga, nakon toga ako Bog da, e, počet ćemo inšala samo kratko i time ćemo ako Bog da i završiti, završiti ovaj prvi naš inšala ders, a to je E, propisi, pravni propisi vezani za hađ. Prva stvar, ono što je vjernik trebao da zna, jeste da je hađ temelj Islama. Vi znate oni vjerodostojne hadise da Allah poslanik kaže bunjel islamu ala hams, islam je sagrađen na pet temelja, jedan od tih pet temelja jeste i hađ. Allah Đelšanu kaže u suri El Beqara, ako se, ili Ali Imran, Ali Imran, Walillahi ale nasi hijđul bejti meni stata ilihi sebila, hodočastiti Kjabu radi Allaha, dužan je svako ko bude u mogućnosti doći do njih Pa ovaj kuranski ajet, walillahi hijđul bejti, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا I ovaj hadis od Ibn Umara da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao Islam je sagrađen na pet, pa je spomenuo hađ za one koji imaju mogućnost. Ovo su e, samo neki od dokaza, e, znači po konsenzusu islamskog čenjaka, obavljanje hađa je obaveza temelj Islama pod uvjetima koje ćemo mi, ako Bog da, poslije spomenuti. <clears throat> Ono što je interesantno znati jeste da hađ je obaveza jednom u životu. Boži poslaniku ali se ratu sram jednom su došli pa kažu kad je rekao obavljajte hađ pa su rekli jeli svake godine pa je šutio jeli svake godine pa je šutio jeli svake godine pa je šutio kaže Allah poslanik da sam rekao da bilo bi obaveza ali Allahova milost prema ummetu i zamislite sada milijarda i, i, i Allah samo zna koliko i po e, milijarda i po muslimana, da svi muslimani svake godine moraju obavljati hađ. Pa je znači, e, pogledajte kako kad ide, e, nama se klanja pet puta dnevno, posti se jedan mjesec u godini, zekijat se daje jednom u godini, hađ jednom u životu. Za insana koji ima mogućnost. Za insana koji ima mogućnost. <clears throat> E, od napomena koji nisu loše da ih čovjek zna jeste da imamo dvije vrste hađa, imamo obavezni, to je taj prvi hađ, imamo dobrovoljni hađ, da čovjek ako ima mogućnost da obavi hađ još nekad u životu, zbog svih onih nagrada obavljanja hađa, klanjanje namaza, pijenje zemzema, posjećanje džamije Božih poslanika, posjećanje kuba i tako dalje. Sve to čovjek kada ide na, hajde da kažemo, drugi hađ ili na filu hađ, sve će to ako Bog da opet pokupiti. E, kada je u pitanju dobrovoljni hađ, e, dijete iz pokornosti prema roditeljima, ako mu roditelji zabranjuju da ide na dobrovoljni hađ, treba da im se pokori. Ako roditelji kažu tu bio s jednom na hađu, nije iš, ja imam pare, nema veze, nećeš ići, treba da se pokori roditeljima. Isti je slučaj i sa suprugom, ženom. Ako žena traži da ide na hađ, dobrovoljni hađ, i čovjek kažeš neće da ide, treba da mu se pokori. Dok ako je u pitanju obavezni hađ, nema pravo muž da ženi zabrani da ide na hađ. Ako bi se desilo da čovjek je imao mogućnost, a nije obavio hađ, ali je tvrdio da je hađ obaveza, umro je kao veliki griješnik. Čak navodi se predaje, poslije ću mi možda i citirati od Omera radijallahu Talanhu kaže da je rekao ko bude u mogućnosti obaviti hađ, pa umre prije nešto ga obavi. Svijedno mu je da li umro kao židov ili kršćanin. Pogledajte koliko su oni žestoko, uh, ajde da kažemo, smatrali velikim grijehom obavljanje, ostavljanje obavljana hađa. Danas imate velik broj ljudi koji zaista mogu, koji zaista mogu, čovjek ima 10, 20, 30, 50 hiljada e, novca koji je u šteku, stoji, ima kuću, ima auto, ali jednostavno čeka da ostari, ima ljudi koji ne čekaju ušte da ostari i tako dalje. Pa je neodlazak nahađ u pogledu osobe koja je u mogućnosti veliki grijeh. Za razlog, ako sam rekao, nije obaveza ići hađ. Jednostavno nije obaveza, to je negiranje jednog od pet temelja Islama, time čovjek izlazi iz vjeri. <clears throat> Nakon toga i time ćemo inšala biznila i završiti ovo prvo naše druženje, to je e, Evo primjer radi, ja sam ove godine, ja ali neko drugi, ušparao ili stekao sam neke pare i počela je uplata za hač. Da li mi je obaveza odmah da idem na hač ili mogu ja to prolongirati? Šta je, ajde da kažemo, korist razilaženja? Korist razilaženja je ako kažemo sada odmah ti obaveza, ako ne odeš griješan si. Dok ako kažemo nije obaveza, onda ako prolongiram nisam griješan. Pa imamo dva stava kod islamskih učenjaka. Ima učenjaka koji kažu ako je čovjek materijalno ima i zdravstveno može i put je siguran. Znači to su tri e, veoma bitne stvari. Zdravstveno dobar, materijalno može i put je siguran. Ako to sve može, odmah mu je u istom momentu obaveza hađu. Ako ne ode, on je griješan. Kada god da ode, haće će mu biti primljen. Dok ima mišljenje učenjaka koji kažu nije mu obaveza odmah da ode, može prolongirati nekoliko godina dok je to određene stvari poslaže u svom životu. U svakom slučaju, e, čak nam evo ovdje šest safe tako to i preferira, kaže u svakom slučaju muslimanu je bolje da požuri. Zašto? Bez toga da gledamo s aspekta šta je Ulema rekla u smislu da ima stav da je, da je obavez ide odmah i da nije. Ali ako čovjek ima pare, ok, prva stvar, Allah me počastio, ove godine imam pare. Da li ću do sljedeće godine imati pare? Možda se do sljedeće godine desi, ne daj Bože, razbolio se. Ukro mi neko pare, zapalile se pare, e, morao sam nešto vandredno platiti. Nimam sljedeće godine pare. Ove godine, alhamdulillah, imam pare. To je jedna stvar. Ne znam da li će blagostanje novca samom trajati u godini. Drugo, ove godine sam alhamdulillah zdrav. Možda sljedeće godine, ne daj Bože, saobraćajna nesreća, budem paralizovan. Ne daj Bože, možda budem bolestan. Ne daj Bože, moram negdje drugo putovat. Možda, možda, možda. Znači, e, bez obzira da li je obaveza ili nije, treba ići što prije čovjek može. S druge strane, zbog svih nagrada koji se obećavaju, ja sam danas jedno malo pisao na Facebooku. Jedan namaz u Meki sto hiljada namaza. Ljudi, vjerujte, otići na hađ, ono kad s materijalnog aspekta. 8000 maraka ove ovaj godine hađ. Onaj ko može, onaj ko ne može, innemel amalu bin nija, djela se vrednuju po namjeri, ali čovjek može otići na hađ. Vjerujte, oni 8000 maraka koji dadni, da obavi namaz jedan u Meki i obavio hađ. Naj, najuspješnija trgovina koja postoji na planeti. Obavio hađ, oprošteni grijesi. Vratio se kao na dan kada me je majka rodila i klanju namaz od sto hiljada namaza. Jedan namaz. A nemoguće, ne uzubilo se da je čovjek ne znam šta, na hađu da budeš ne klanjaš 10-15 namaza. Jedan namaz je kao klanjati 54 ili 55 godina namaz u Bosni ili neđe na drugom mjestu. Jedan namaz, 55 godina, 100.000 namaza. Odiš na hađu i klanjaš 10 namaza klanjaš 15, klanjaš 20 namaza. Tako da insan treba požuriti وَاسْتَبِقُ الْحَيْرَاتِ وَسَارِيُ إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِ Požurite ka činjenju dobrih dijela. Ako sam sad zdrav, imam materijalnu mogućnost, vidite, sad se evo ide avionima nađ. Ko garantuje da sutra, do, prije se išlo autobusima, pa se više, sad se ne može ići autobusima. Zar, zar, ratuje se. Sutra može nastupi vrijeme, neće se moći ići avionom. Ko garantuje da, se, da će se moći ići? Pa dok Allah je omogućio, zato je došlo u hadisma i nisam citirao, uživajte, kaže u kijabi, jer će doći vrijeme kada će biti uzdignuta. Prestaće se obilaziti kijaba. Dok imam mogućnost, dok sam mlad, dok sam zdrav, dok imam novac, dok, dok sam zdrav, dok sam u pameti, zašto da ne idem da pokupim sve te bonuse, da obavim taj hađ, pa ako Bog da ako kad opet moglim da obavljam neku dodatnu na filu. U svakom slučaju, znači, ovo je bilo pitanje onog momenta kada čovjek u potpuni uvjete, mogućnost, da li mora ići odmah ili ne mora. Postoji jako razilaženje, bez obzira, znači preferirano mišljenje, da bi čovjek svakako trebao da odi. Svakako svako ima određene različite razloge da čovjek kaže ne mogu zato što je, možda mogu materijalno, mogu fizički, ali imam problem u porodici, dijete, da li majka, da li otac ili nešto drugo vanredno, ok. Ali generalno, ako je čovjek ispunio uvjete, ima novac, zdravstveno može otići, sigurnost puta je u redu, trebao bi što prije da se odluči na ovaj korak. Subhanak Allahumma bihamdike, šedun ilaha stakfiruke, ve etubu <clears throat>